بسم الله الرحمن الرحيم Islamski davetski servis online studio din من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانت فض الشاهين عريانا من هيج القلب حتى اسلام سكيدافيتسكي سيرفيس اون لاين ستوديو دينا وقف الطفل وحده životna želja Fatime i Salima. Čitavo selo je došlo da ih isprati. Grlili su se i ljubili kao da se više nikada neće vidjeti. Možda je to donekle bilo tako zbog toga što Fatima nije nigdje išla osim do Tuzle ili Kalesije, to je bio njen vanjski svijet koji ga je poznavala, a sada je morala ići tako daleko i ostaviti svoje najdraže. Sunce je pržilo u svom žestinu. Kapljice znoja su se slivale niz Fatimino čelo, dok je motikom udarala o tvrdu suhu zemlju. Zastane malo da predahne. Nasloni se na motiku i zagleda u nebo na kojem se nije vidio ni oblačak. Ispruži svoje stare, naborane i od sunca i vjetra ispucale ruke te se zagleda u njih. Bože moj dragi, da li ću ikad dočekati da ove moje staračke ruke dodirnu svetu zemlju po kojoj je kročio naš voljeni poslanik? Da li će ikada ove moje oči ugledati časni hram i vitke munare poslanikove džamije? Fatima! Neko je zovno okrenu se i vidije kako je njen suprug Salim maše. Dođi brzo, imam jedan radostan haber. Šta li je sada? Začuli se Fatima. Ispustivši motiku na zemlju, krenu prema Salimu, a on reče. Sjećaš ti se da sam zimu zgovorio našem Fadilu da bismo voljeli makar po svoje stare dane da odemo na hač. Sjećam se, a što mi to sad spominješ usred ovog posla? E, hvala Allahu koji je uslišao moju tvoju dovu. Poslao nam je sin pare iz Njemačke kako bi ja i ti ove godine mogli otići na hač. Fatima je gledala u te pare koje je Salim raširio pred njom, gledala i začuđeno vrtala glavu. Hvala Allahu koji se odaziva molbi svojih robova, reče Fatima, tiho u sebi. Pripreme za putovanje su bile veoma brze, jer do putovanja je bio veoma kratak rok. Odmah su rezervirali mjesta u, u autobusu i uplatili za odlazak na hađ, te su počeli sa nestrpljenjem da čekaju dan polaska. Odlazak na hađ je Fatimina životna želja. Dobro se sjećala kada se babo vratio sa hađa, kako je iskupio svu djecu oko sebe, a nju koja je bila najmlađa, a zasigurno i babinom srcu najdraža, postavio na krilo i počeo im pričati kuda je sve prošao i šta je sve vidio. Spominjao je kako je prolazio pored ogromnih rijeka, mora, planina, pustinja, sve dok nije konačno ugledao sveti hram. Sve te slike su živjele u njoj i odrastale sa njom. Čak je neka sanjala sebe i svog salima kako stoje pred Kabom i upućuju Allahu dovu. Želja je uvijek bila tu, ali sve do sada Fatima zbog materijalnih razloga nije mogla da je ostvari i da sam pretoči u javu. Konačno se približio i taj radosni dan. Čitavo selo je došlo da ih ispratio grdali su se i opraštali kao da se više nikada neće vidjeti. Možda je to donekle bilo tako zbog toga što Fatima nije nigdje išla osim do Tuzle ili Kalesije. To je bio njen vanjski svijet kojeg je poznavala, a sada je morala ići tako daleko i ostaviti svoje najdraže. Svoje najdraže. Fatima pa je kroz prozor auta sa suzama u očima gledala kako pred njom nestaje njena kuća, masa svijeta, njena avlija i njeno voljeno selo. Hajde, Bona, ne plači, reče joj Salim. Opet ćemo se mi vrati našoj kući. Ja, ako Bog da, uzdahnu Fatima. Autobus je krenuo sa stance u Tuzli. Njena djeca, sinovi kćeri, unuci i unuke su i mahali sa perona sve dok autobus nije izmakao iz vida. Osjećala je u sebi veliku žalost što odlazi i napušta svoje najmilije, ali je duboko u svom srcu osjećala je da je došlo vrijeme da se je njena duša odazove svome gospodaru svome stvoritelju da i ona kaže Lebejk Allahume lebejk Lebejk la šerike leke lebejk Inne alhamde Veni amete Leke vel mulk La šerike lek Odazivam ti se moj gospodaru Odazivam Odazivam se tebi koji nemaš sudruga Odazivam Zaista sva zahvala Nime ti vlast pripada samo tebi koji nemaš sudruga. Putovanje je bilo veoma naporno, ali je opća atmosfera u autobusu odagnala muke i poteškoće ovog Mubarek puta. Prolazile su pokraj zelenih polja i dolina, visokih brda i planina, pokraj modrih rijeka i jezera, gordih gora i plavetnih mora, gradova i sela, čuprija i mostova. Slika je bilo tako mnogo da bi se i najzasitija duša zasitila, ali ne i Fatima. Za nju je to bilo sve novo. Svaki detalj je htjela da upamti kako bi mogla svojim unucima i unukama pružiti što vjerodostojniju sliku o svemu onome što je prošla i vidjela. Baš kao i njen rahmetli babo. Zemlje su se nizale jedna za drugom ni sama ne zna koliko je granica prešla. Ali kada rekoše da ulaze u Tursku, malo se približe na svom sjedištu, jer ipak mnogo je toga čula o Turskoj kao zemlji Hilafeta i zemlji Osmanlija koji su donijeli islam u ove naše bosanske bitome krajeve. Turska je bila veoma lijepa, na strane su se mogle vidjeti bitke bijele munare, kako svojom visinom paraju oblake, prostrane i lijepe džamije, ali i moderne autoputeve, mostove, građevine i mnogo što šta drugog. Prolazili su kroz Siriju, zatim Jordan, da bi na kraju ušli u svetu zemlju zemlju posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u Saudijsku Arabiju. Njeno srce je treperilo nekom neopisivom radošću. Suze su joj zaiskrile u očima pa zar je moguće da su ove moje stare oči dočekale da ugledaju ta sveta mjesta i da me ove moje noge donesu do svetog hrama kojeg je još Ibrahim alaihissalam sagradio sa svojim sinom Ismailom da je na njih Allahov spas i milost vodič je najavio da se uskoro približavaju gradu Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam Medini. Svi koji su drijemali na svojim sedištima pridigoše se. Autobus ispuni euforija i radost. Svi su očekivali da se pred njihovim očima pojave bitke munare poslanikove džamije koje su se mogle iz daleka vidjeti. I zaista neko povika. Pogledajte! I pred njihovim očima se ukaza džamija Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam sva u sijaju i blještavilu okupana svjetlošću reflektora. Njene munare kao da su iz zemlje iznikle. Stajale su i izazivale divljenje svojom ljepotom. Allahu akbar, Allahu akbar, začu se glas divljenja i stotine grla. Neko poče učiti lahiju طلع البدر علينا من سنيات الوداع Oduševljenje je bilo neopisivo. Svi su jedva čekali da što prije siđu iz autobusa i smjeste se u hotel, te da izbliza pogledaju tu ljepotu koju iz ljubavi prema svom poslaniku podigoše iskreni vjernici. Hotel na svu sreću nije bio daleko od mešćida, tako da su se mnogi ostavivši stvari u svojim sobama zaputili pravu mešćid. Fatima i pored svojih podmaklih godina uopće nije osjećala umor, kao da je umjesto nogu imala krila, a Salim bi joj malo pomalo govorio, polahko bona, nismo na trkama. Međutim, njen zanos, usjećenje i radost bili su ogromni. Kako su se približavali, pred njima se sve više pomanjala velelepna građevina. Fatimino pa srce je treperilo kao listić na vjetru. Srce imanskog zanasa su se razlivali po njenom tijelu. Uopće nije osjećala gdje se nalazi. Narod je kao bujica vode prilazio džami i ulazio u nju. Fatima je otišla u ženski dio džamije, a Salim u muški dogovorili su se da se nađu kod jednog od izlaza poslanikove sallallahu alaihi wa sallam džamije. Veličina i ljepota poslanikove džamije bili su fascinantni. Fatima nikada prije nije videla tako veliku džamiju. Ogromni stubovi presvučeni zlatnom bojom upirali su u visoki krov. Mermer se caklio tako da joj se činilo da je voda. Mešćid je odisao nekim mirom, tišinom i spokojem. Kaka Fatima do tada nikada prije nije osjetila. Klanjala je svoj namaz mirno i iskrušeno u potpunosti predana i mislima posvećena svom gospodaru. U srcu je osjećala nekakav čudan i neopisiv osjećaj blaženosti i spokoja. Lice ju je bilo ozareno radošću i na njemu se ocrtavao blagi osmijeh zadovoljstva. U istinu je uživala u ovom namazu. Imamovo predavanje selama je prenu iz svog blaženstva te predavši selam i poslije obavljenog zikra izađe iz džamije da se nađe sa svojim salimom. Dani u Medini su brzo prolazili. Svi su bili radosni i zadovoljni. Ljudi su provodili svoje vrijeme malo u obilasku Medine, malo kupujući hedije za svoje rođake, komšije i prijatelje. Počesto su odlazili u džamiju znajući kolika je vrijednost jednog namaza u poslanikovoj džamiji i imajući u vidu da možda nikad više neće doći da je posjete ponovo. Možda je to najveći razlog što naši ljudi tako emocionalno doživljavaju hač. Fatima je nastojala svaki namaz da klanja u džamiji. Kada bi otišla na podne, ne bi se vraćala sve do poslije jacije, jer evo, ostvaruje se njen san, pa zašto ga ne bi svim srcem doživjela? Autobusu su se pripremali za odlazak prema časnoj Meki. U srcima naših hađija se osjećala tuga što moraju da odu iz grada našeg voljenog poslanika, Neki su govorili sa sjetom u glasu kako bi ovdje bilo lijepo proživjeti ostatak svog života. U toku vožnje vodiči su pojašnjavali obrede hađa po više puta, tako da su mnogi upamtili sve ono što su dužni učiniti, dok su se neki oslanjali pri tome na one druge i vodiče. Ubrzo su stigli do Mikata, Svi su izašli iz autobusa da se okupaju, namirišu, osijeku nokte i da obuku i hrame. Kada su završili, ponovno su sjeli u autobuse i učeći Telbiju zaputili se prema Meki. Autobuse prolama od izgovaranja Telbije koja je dolazila iz dubine duše. Po dolasku u Meku smjestili su se u hotele. Zatim, bez ikakvog predaha i odmora, zaputili u harem. Želja da se vidi Kaba, taj časni hram, ta Allahova kuća, bila je izuzetno velika, tako da ih nikakav umor nije sprečava u tome. Prvo su ugledali harem koji je bio sav ispunjen ljudima, ženama, djecom. Svi su hrdili ka toj drevnoj kući da se odazovu pozivu svog gospodara. Kada su prošli kroz tu gužvu i ušli na jedan od ulaza harema, pred njihovim očima se pojavi veličanstven prizor Bejtullah, Allahova kuća stajala je, baš kao na onoj stici u dnevnoj sobi koju je Fatimin babo donio s hađa. Jedna prosta građevina četvrtastog oblika, presvučena crnim platnom preko kojeg su zlatnim koncima izvezani kuranski ajeti, dok je oko nje narod kao bujica išao u krug ta bujica je bila najizraženija kod Hadjerul Esveda, gdje su svi željeli da ga dotaknu, ako već ne mogu da ga poljube. Fatimino srce je podrhtavalo sreće i uzbuđenja, te podiže ruke i obrati se Allahu sljedećom dovom. Moj gospodaru, povećaj ovom haramu čast, ugled, poštovanje i veličinu. Gospodaru moj, ti si selam i od tebe dolazi selam. Počasti nas, gospodaru, selamom. Počeli su se polako približavati Bejtu Lahu probijajući se kroz gužu kako bi se uklopili u tu bujicu. Obavili su tavaf povodom dolaska jer je to pozdrav Kabi. Zatim su klanjali dva rekata iza Mekame Ibrahima, napili se sa vrela zemzem te krenuli da obave saj između Safe i Merve. Iako je Fatima već bila blizu 60-ih, umor uopće nije osjećala. Pitala se otkud joj ovolika snaga. Poslije ovih obreda ljudi su skinuli svoje hrame jer su obavljali hađ temetu. والنداء Do dolaska na Arefat je ostalo još par dana koje su naše hađe provodile slično kao što su provodile dane u Medini. Sa odlaskom na Arefat počeli su obredi hađa koji su se nizali jedan za drugim. Poslije svih obavljenih obreda, hađa na kraju je još ostao oproštajni tavav kada su i to završili Fatima stade iza Mekame Ibrahima da klanja dva rekata dok je bivala na srđdi dugo bi se zadržavala međutim učinivši posljednju srđdu Salimu se učini da je zaspala pa je poče dozivati Fatima međutim ona se ne pomoće Fatima! Fatima! ponove dozva Salim. Primaćaju se te malo prodrma, kad njeno tijelo nemoćno i beživotno klodnu i pade na stranu. Fatima! povika Salim. Fatima, ljudi, pomagajte! Vikao je Salim. Odma se oko njega okupiše hađije. Hitna pomoć dođe istog momenta, ali za Fatimu, na čijem se licu ocrtavao osmijeh. Bilo je kasno. Rahmetullahi alejha, da joj se Allah smiluje, njoj i njenoj dobroj duši. Eto, Allah dade da se njena životna želja ostvari, ali izgleda da njeno srce nije moglo da podnese toliku sreću. Nije izdržala do kraja njena jedna i napaćena duša. Preselila je sa ovog svijeta na zasigurno bolji svijet. Svi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiju. Salim je svo vrijeme samo šutio i nije mu gledao dok se borio sa so, samim sobom da ne zapače težak je to bio udarac. Njegov životni saputnik ga je napustio. Otišla je ona s kojom je dijelio i dobro i zlo. Još jedna dobra duša je otišla sa ovog svijeta da se vrati onome koju je stvorio. Grizao je usne i pokušavao da nadvlada i zaustavi suze koje su nadirale same o sebe. Neka gorčina tako mučna i teška je stajala u grlu, gušeći ga i oduzimajući mu da. Rekoše mu da je običaj da onaj koji umre na hađu, da se tu i ukopa. O moj Bože, čak će njeno tilo ostati ovdje. Ni sam ne zna kako je doveden do hotela, kako se desilo da sjedne u autobus i tupim pogledom gleda u okolinu koja promiče ispred njega. Ljudi su mu prilazili i govorili da bude strpljiv i da se raduje što mu je žena preselila na onaj svijet na jednom tako časnom mjestu. Kamo sreće da smo mi na njenom mjestu, znao je to Salim veoma dobro, ali ova praznina i ova bol koja je ispunjavala njegovu dušu nisu mogle da ublaže nikakve riječi. Sjedište do njega je bilo prazno, nje više zaista nema. Kako su prošli ovi dani putovanja, Salimu uopće nije bilo jasno bio je izgubio osjećaj za vrijeme i prostor. Kada najaviše da se približavaju Tuzli, kao da dođe sebi. O Bože, dragi, kako ću se pojaviti pred djecom i unučadima bez njihove nene. Ne. Autobus je polako prilazio peronu u Tuzli, a na njemu je bilo mnoštvo svijeta koji su čekali povratak svojih hađija. Salim ugleda svoji djecu koji mu odmah počeše mahati. Putnici su jedan po jedan počeli izlaziti iz autobusa. Salim uzdahnu duboko i krenu prema izlazu u susret mu pritrčaše sinovi, kćeri i unučadi. Svi su ga grlili, ljubili, čestitajući mu obavljeni hač. Zatim se okreneše čekajući da i Fatima izađe. Poslije kraćeg čekanja, kada su skoro svi putnici bili izašli, svi se okreneše prema Salimu, a jedno od unučadi izgubivši strpljenje povika. Dedo! Dedo, pa gdje je nena? Salim podiže glavu, te reče blago i dostojanstveno. Nena se djeco nije vratila. Preselila je sa ovog svijeta dok je klanjala ispred Allahove kuće. Umrla je na sađudinu. Islamski davetski servis online studio din من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا من هيج القلب حتى Islamski davetski servis online studio Dino